بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ويدخل الجازم على الفعل المضارع فيسقط العين إذا سكن ما بعده وتثبت إذا تحرك ما بعده إلى الآخر Evet İzzi'den 31. dersimize geldik. <clears throat> dersimize başlamadan evvel dünkü dersimize ek bazı şeyler söylemek istiyorum. Dünkü dersimizde öğrendiğimiz hususlardan bir tanesi de fi'le mudari. Yani ecvefin fi'le mudari'ydi. Yasunu yebi'u öğrendik ama bunları çekmeyi unuttum. Şimdi bunları çekiyorum. Tabi yasunun yerine önce yakulu'yu çekiyorum. Çünkü lamül fi'l nun olduğu için biraz e, cem'e müenneste e, hafif şeyler olabiliyor. Onun için yakulu daha hoşuma gidiyor. Anlaşılması açısından müftediler için. Yakulu, yakulani, yakulune. Bir sorun yok. Bu şekil çekiyoruz. Yakulu, yakulani, yakulune. Takulu, takulani, yakulne. Bakın burada vav gidiyor. Yani asıl zaten çekmekten gayem bu. Yakulne olması gerekir. Çünkü yakulu, yakulani, yakulune. Vav var ya. Takulu, takulani, yakul nedir? Ama iltikai sakinen olduğu için burada vav gidiyor. Yakulne oluyor. Sonra Takulu, takulani, takuluna. Takulina, takulani, takulna. Yine cem emanesi muhatapta da vav gidiyor. Çünkü iltikay sakine gidiyor. Akulu, nakulu. Yasunu da aynı. Yasunu, yasunani, yasununa. Tasunu, tasunani, yasunne. Orada vav gidiyor. Tasunu, tasunani, tasununa. Tasunine, tasunani, tasunne. Burada da vav gidiyor. Asunu, nasunu. E, yabi'u da aynen. Yebi'u, yebi'an, yebi'une. Tebi'u, tebi'an, yebi'ne. Burada ya gidiyor. Tebi'u, tebi'ani, tebi'une. Tebi'ine, tebi'ani, tebi'ne. Burada da ya gidiyor. İltikai sakinen olduğu için. Ebi'u, nebi'u. Yani cem, e, fiil-i mudara'ın çekiminde olduğu gibi çekiyoruz fakat şeyler, e, vavlar veya ya e, cem'i müenneste gidiyor. Çünkü iltikai sakinen ala gayri hadi olduğu için. Yekhafu da aynı. Yekhafu, yekhafani, yekhafune. Yekhafune tehafu tehafani yehafne de elif gidiyor yehafne oluyor. Bakın yehafne iltikay sakinen elif ile fa arasında elif orada gidiyor yehafne oluyor. Tehafu, tehafani, tehafune, tehafine, tehafani, tehafne oluyor burada da elif gidiyor. Ehafu, nehafu yani aynen aynen Yahabu da aynı. Yahabu, yahabani, yahabune, tehabu, tehabani, yehabne. Orada yine elif gidiyor. Cem-i müennesi muhatapta da yine aynı şekil. Yani kısacası ecvefin fiili mudara'ında çekilirken vav ya veya elif vav ya veya elif yani aynı fiil e, cem'i müennesi gaibe ve cem'i müennesi muhatabede gidiyor. Çünkü iltikai sakinen ala gayri hadi oluyor. Bilgi olarak zaten bunu kendinize de kendiniz de çıkarabilecek seviyedesiniz şu anda. Yani ben bunu söylemesem de söylemeseydim de yine çıkarabilirdiniz. Evet bugünkü dersimize geçiyoruz. Ve yedhulu dahil olur el cazima. Bakın şunu da söyleyeyim. Altını çizerek. Bugün okuyacağımız ders yani ta vel mezidü sülasiyyü la ya'telu minhu oraya kadar. Yani şu okuyacağımız bir buçuk sayfayı sizin bilginiz şu ana kadar mesela emsile okudunuz, bina okudunuz, avamili bir gibi okudunuz. Üç kitap okudunuz. Emsile, bina, avamili bir gibi. Artı izi de buraya kadar okudunuz ya. Buraya kadar izi yok ne? Şu anda sizin bilginiz eğer iyi öğrenmişseniz, eğer iyi okumuşsanız, eğer iyi anlamışsanız bu önümüzdeki dersi komple kendi kendinize çözebilecek seviyededir. Bilginiz şu anda bu dersimizi kendi kendinize hiç hocaya muhtaç olmadan dört dörtlük olarak kendi kendinize bu dersi çözebilecek seviyedesiniz. Hatta kendinizi denemek için benim bu dersimi dinlemeden kendi kendinize bu dersi çözmeye çalışın. Ve eğer rahat çözebiliyorsanız hepsini bu dersi biliniz ki derslerinizi iyi çalışmışsınız, iyi anlamışsınız. Ama bu dersi çözemiyorsanız biliniz ki eksikliğiniz var, unutmanız var, gevşekliğiniz var. Evet. Ve yedhulu dahil olur el cazim. Cezmedici dahil olur alel fi'lil mudari'i. Fi'li mudari'in üzerine. Yani tabi konumuz ne? Ecvef. Yani ecvef fi'li mudari. Çünkü konumuz o alel fiilil mudari feyaskutu düşer el aynu aynul fiil düşer. Ne zaman? İza ne zaman ki sekene sakin olursa ma ba'duhu aynul fiilin ma ba'di. Aynul fiilin bir sonraki harfi sakin olursa düşer ve tesbitu sabit kalır aynül fiil iza ne zaman ki taharrake harekeli olursa ma ba'duhu aynül fiilin ma ba'di harekeli olursa aynül fiil sakin e, yerinde kalır yani. Şimdi hulasası şudur yani cezm fiil mudara'nın başına geldiği zaman vahidlerde ne yapıyordu? Sonunu sakin yapıyordu değil mi? Vahidlerde. Vahide lafzı ama. Bunu da biliyorsunuz. Daha evvel size anlatmışım. Her zaman her zaman tekrar tekrar anlatmama gerek yok. Vahide lafzı. Yani lafzan tekil olan. Mana olarak değil. Burada bizim için lafız önemli. Yani sonunda elif nun veya vav nun veya ya nun. Mesela tesniyede elif nun. Yani surani. Bu vahid değil. Cem'ete vavla nun geliyor. Vahid değil. Ondan sonra e, şey, cem'i müenneste e, nun şey geliyor, nun cem'i geliyor. O da vahid değil. Ondan sonra e, bakın müfredi müennesi muhataba bakın. Müfredi müennesi muhataba lafzan vahid değil. Çünkü ya ile nun geliyor. Tansurine. Bakın. İşte oralarda cezm harfi sondaki nunları atıyor. Sondaki nunları attığı için sonu sakin olmuyor. Yani aynül fiilin bir sonrası. En son zaten o elif zaten sakin. Veya vav elif zaten sakin. Onu ben demiyorum. Yani bunu anlayabilecek seviyedesiniz. Kısacası şöyle diyelim. Şimdi fiile mudareen başına cezm harfi geldiği zaman ya sonu sükun olur. O sükundan kasıt da aynül fiilin hemen sonrası. Mesela tekillerde lem yansur, lem ensur, lem nensur. Bakın hemen aynül fiilden sonraki harf sakin oluyor. harekasız oluyor yani. Bakın nensur lafzan tekildir. Tekrar ediyorum. Manen her ne kadar tekil olmasa da. Ha bazıları da mesela e, tesniyedir, cem'dir veya lafzan e, tekil sayılmıyor. Vahid sayılmıyor ama mana olarak vahiddir. Tansurine mesela müfredi mühennesi muhatabe. Velhasıl kısaca kısaca şöyle diyelim cezm edici her fiile mudara'ın başına geldiği zaman bazı sigalarda aynül fiilin hemen sonrası sakin olur. Bazı sigalarda aynül fiilin hemen sonrası sakin değildir. ondan sonrakiler sakin olur veya e, başka bir durum olur. Mesela yansur ne de olduğu gibi nun yerinde kalır. Hiçbir sükun da olmaz sonunda. Şimdi diyor ki aynül fiilden hemen sonraki harf sakin olursa aynül fiil gider diyor. Tabii ki gider değil mi? Çünkü iltikay sakineyn oluyor. İltikai sakineyn ala gayri haddihi oluyor. Ha aynül fiilden hemen sonraki harf sakin olmazsa o zaman aynül fiil kalır. Kaidemiz budur. Evet. Ve yedhulu dahil olur el cazimu cezmedici alel fiilil mudari'i. Fiili mudari'in başına tabii ki konumuz ecvef olduğu için ecvef yani. Ecvef fiili mudari'in başına dahil olur cezmedici. Fe yeskut. Netice şu olur. Fe yeskutu düşer el aynu. Aynül fiil gider. Aynül fiil nedir? İlletli harf aynül fiil gider. İza ne zaman ki sekene sakin olursa ma ba'duhu aynül fiilin ma ba'di. Yani aynül fiilden hemen sonraki harf. Ve tesbutu aynül fiil sabit kalır. İza ne zaman ki teharreke harekeli olursa ma ba'duhu aynül fiilden hemen sonraki harf. Tekulu dersin lem yasun. Bakın yasunu değil mi? Yasunu var. Lem başına getiriyor. Lem yasun oluyor. Lem yasun cezm oluyor ya sonu. Ha iltikay sakinen. Vav ile nun arasında iltikay sakinen var ala gayri haddihi. Vav'ı atıyoruz mecbur. Lem yasun oluyor. Veya yakulu. Lem başına getirin. Lem yakul. İltikay sakinen oluyor. Vav'ı atıyoruz. Lem yakul oluyor. Lem yasun. Lem yasuna. Tesniyede gitmiyor. Bakın. Niye gitmiyor? Çünkü tesniyede yasunanidir ya. Yasunani lem o sondaki nunu götürüyor. Ha vav'dan sonraki harf harekeli. Aynül fiil yani vav aynül feil olan vav'dan sonraki harf harekeli olduğu için aynül feil yani vav gitmiyor. Lem yasuna. Artık sonuna kadar kural bu. Lem yasunu burada da gitmiyor. Lem tasun. Bakın burada gidiyor. Lem tasun iltikayı sakine olduğu için burada. Lem tasuna tesniyede gitmiyor. Lem tasunu muhat e, şeyde gitmiyor. Yanlış yazdı herhalde burada. Lem yasun, lem yasuna, lem yasunu, lem tasun, lem tasuna, lem yasunne yazması lazım burada. Burada benim elimdeki nuskada yanlış yazmış. Evet tekrar ediyorum. Bendeki nuska bakın. Lem yasun, lem yasuna, lem yasunu, lem tasun, lem tasuna, lem tasunu yazmış yanlışlıkla. Lem yasun, lem yasun yaz, e, e, lem yasunne. Cem'i müennesi gaibe. Lem yasunne yazması lazım. Tabi cem'i müennesi gaibede zaten lem gelmese de gidiyordu hatırlayın. Yakulne, yasunne. Orada zaten lem gelmese de vav'dan sonraki harf veya ya'dan sonraki harf veya eliften sonraki harf cem'i müenneslerde zaten sakin olduğu için çünkü nune cem'i müennes her zaman kendisinden önceki harfi sakin istiyor ya. İşte zaten or orada lem gelmese de zaten gidiyor. Lem gelince zaten gitmiş. Lem yasunne. Lem tasuni. Ta, burada da e, lem tasun lem tasu lem tasun yazması lazım. Lem tasun yazması lazım. Lem tasuni yazmış benim elimdeki nuska. Lem tasun, lem tasuna, lem tasunu. Ondan sonra lem tasuni, lem tasuna. Lem tasuna, lem esun, lem nesun. Velhasıl siz de biliyorsunuz zaten çekimleri. Elimdeki nuskada çekim yanlış yazılmış. Doğru olarak siz çekersiniz. Eksik ya. Daha, daha doğrusu eksik yazılmış yani. Eksik. Ee, çekmeyi zaten biliyorsunuz. Şöyle çekeceksin. Lem yasun, lem yasuna, lem yasunu lem tasun, lem tasuna, lem yasunne, lem tasun, lem tasuna, lem tasunu, lem tasuni, lem tasuna, lem tasunne, lem asun, lem nasun. Veya e, yakuluyu çekelim. Lem yakul, lem yakula, lem yakulu, lem takul, lem takula, lem yakulne, lem taku, lem takul, lem takula, lem takulu, lem takuli, lem takula, lem takulna, lem akul, lem nakul. Ve hakeza. Yine bunun gibidir. Kıyasu lem yabih. لم يبيع انقياس العين مثلا لم يبيع لم يبيع لم يبيعوا لم تبيع لم تبيع لم يبيعن إلى آخره دور بس çekelim لم تبيع لم تبيع لم تبيعوا لم تبيعي لم تبيع لم تبيعنا لم أبيع لم نبيع لم أبيع لم نبيع بشكل ولم يخف أنقياس ذا عيني Aynen. Lem yehaf, lem yehafa, lem yehafu, lem tehaf, lem tehafa, lem yehafne, lem tehaf, lem tehafa, lem tehafu, lem tehafi, lem tehafa, lem tehafne, lem ehaf, lem neka, lem nehaf. Ve kıs aleyhil emre. Emri de aynen bunun üzerine kıyas et. Sun. Bakın müfrette gidiyor. Çünkü sonu sakin ya. Yani vav'dan hemen sonra harf. Su, sundur. Emir zaten meczum. Hani harfi cezim gelmesine de gerek yok. Zaten emir meczumdur. Sundur aslı. Sun Tasunu'dan yapılıyor ya. Tasunu tay atık sunu kaldı. Ee, cezmetrik sonu sun iltikai sakinen sun. Suna tesniyede vav gitmiyor. Suna sunu suni suna sun ne? Sun nedir? Sun ne ee, idgam yapıyor. Sunne. Veya kul. Kul iken kul oluyor. Kul. Kul huvallahu ahad. Bakın biliyorsunuz. Kul a'uzu bi rabbil felak. Kul a'uzu bi rabbin nas. Kur'an okuyorsunuz. Biliyorsunuz bunları. İşte o Kur'an'daki kul nereden geliyor? Aslı tekuludur. Fiile mudaratan yapmış. Ta'yı attık. Kulu kaldı. Cezmi yaptık. Kul oldu. İltikay sakinenden vav'ı attık. Kul oldu. Ha en kökünden yapsak tekuludan yapsak mesela. Tekvulu. Tekvulu. Ta'yı attık. Ukvul oldu. Unsur gibi. Ukvul. Vav'ın dammesini makabına verdik. okul oldu. Ukul. Kaf harekelendiği için hemze-i ihtiyacımız kalmıyor. Kul oldu. İltikayı sakinenden dolayı vavatıl kul. Yani uzun yoldan gelsek böyle. Aslın aslından gelsek ama takuludan yapılıyor yani fiili mudaratan. Takulu zaten nereden gelmiş biliyoruz. Takuludan gelmiş. Takulu oluyor takulu. Takulu da oluyor kul. Bunları artık kendiniz çıkarabilmeniz lazım. Evet. Emir de böyle sun, suna, sunu, suni, suna, sunne ve bit tekidi tabi kul da çekse kul, kula, kulu, kuli, kula, kulne. Ee, ve bit tekidi harfi tekid, nune tekid hatırlayın. Nasıl oluyor? Sunenne. Dikkat edin. Nune tekid geldiğinde müfrette de vav geri geliyor. Niye? Çünkü nune tekid geldiği fiilin sonunu ne yapıyordu? Fethali yapıyordu. Tekilde. Mesela unsur, bak hatırlayın. Unsur sonu cezmeli ya. Sonu sakin. R harfi sakin. Ama nun tekil geldiğinde ne oluyordu? Unsurenne re harekeleniyordu değil. Burada da öyle. Sundur. Sun. Nun tekil geldiğinde sun sunenne oluyor. Sunenne ha. Nun harekelendiği için vav geri geliyor. Vav niye gelmişti? Lamül fiil hareketsiz olduğu için vav gitmişti. Lamül fiil harekelenince vav geri geliyor. Nun tekitler lamül fiil harekeleniyor. Harekelendiği için Vav geri geri. İşte bakın sunenne. Sunenne. Sunanni. Sununne. Hatırlayın nuni tekidi biliyorsunuz. İşte tekilde fetha veriliyor. Cem'de damme veriliyor. Suninne müfredi müennesi muhatabede kesre veriliyor. Hatırlayın. Lamül fiile yani ya. Suninne, sunanni, su, sunnanni, sun, sunnanni, kul nanni gibi ama burada idgam yapılıyor. Lamül fiil nun olduğu için ee, cem emane sununuyla idgam yapılıyor. Sunnanni, sunnanni oluyor. Veya kul. Kulenne, kulanni, kulunne, kulinne, kulanni, kulnanni. Öyle. Nuni tekidi hafife getirsek. Kulen, nuni tekidi, kulen, kulun, kulin. Sadece bu üçüne geliyor zaten. Veya sunen, su, e, sunen, e, sunun, sunin. بعت هكذا وبيع بيع بيع بيع بيع بيع يعني أين سوى خاف خافا باخن تأكيد ده ألف كيدور خاف خافا خافوا خافي خافا خفنا وبالتأكيد بيعنا بيعاني بيعنا بيعنا بيعاني بيعناني نون التأكيد خايف فيك أترسك كتاب تياز من أما بان سوليورم بيعن بيعن بيعين أولا Hafenne ve hafenne, hafanni, hafunne, hafinne, hafanni, hefnanni. Burada elif gidiyor. Niye gidiyor biliyorsun. Hefnanni. Yani h ile fa arasındaki elif gidiyor. İlk ayda oluyor ya. Hafnanni, elif gidiyor. Hefnanni oluyor. Nuni tekidi hayfe getirsek hafen, hafun, hafin. Bu üçüne geliyor. Vel mezidu sülasi yarın kalsın. Dersimiz yeter olsun. İbareyi okuyorum. ويدخل الجازم على الفعل المضارع فيسقط العين إذا سكن ما بعده وتثبت إذا تحرك ما بعده تقول لم يصن لم يصون لم يصون لم تصن لم تصون لم تصون şey yanlış شو burada ben doğrusunu okuyorum لم يصن لم يصون لم يصون لم تصن لم تصون لم يصن لم تصن لم تصون لم تصون لم تصوني لم تصون لم تصن لم أصن لم نصن وهكذا قياس لم يبيع لم يبيع لم يبيع لم تبيع لم تبيع لم يبعنا إلى آخره ولم يخف لم يخافا لم يخافوا وقس عليه الأمر نحو صن صونا صونو صوني صونا صنّ وبالتأكيد صونن صونان صونن صونن صونان صنان وبيع بيع بيع بيع بيع بيعنا وخف خاف خافوا خافي خاف خفنا وبالتأكيد بيعن بيعان بيعن بيعن بيعان بيعنان وخافن خافان خافن خافن خافان خفنان